Eta liuntan beste biltzaren hausi bat aipadezagume az kompaini berritzaena. Bai, bon behaz, berritza hor eh, berritze bat eh, bildurik. Hortako behaz, eh, joan etxe beste, baduke berri. <laughs> bai, dena berri. Ba, bai, kompaini berritza, bon, ezagutzen, ezagutu duko haixi behun, uh, egiten behitzutin, uh, egin behitzut ikus, haitzineko dantza ikusgarri uh, ederrak, uh, uh, ba, ba, kuna so eta, eta uda batez azkena. Voilà, eta bon, agitu den uh, kompaini berritzan, uh, buleguak jabakidik uh, utziko zila, eta ordin behar zera projet berri bat muntatu uh, hor uh, gehu antako. Voilà. Eta hor din, sede hoi, zoin duk? Ebe, bon, egia jaiteko uh, komplikatu izan duk, zen eta bideguan bazuitean jente sumait uh, harri-garri baliuzak, <laughs> eta amin bat euh, bi, bat, bien artin uh, kapable ditzienak bakuna so edo uda batez projet bat euh, niamaitia, kajik profesional euh, lan bat behit, hor, produksione mailan, eta egia jaiteko Jente berrietan eta hor ez ginean txobikusten uh, nur kapable zen, nur bazen energia, denboa eta eta jakitatia horako ze jamaiteko, amaiteko. Odin, eh, bon, du dahan itxuk egin Eta, bon, sumaitekin maitekin gutuk eta hasi pentsatzen, bon, agian eh, horako projeet batena egin ahai amaiteko agian komplikatu izaten jaltzela eh, epe laburrez, mena zentako ez pentsatzi egitura xume bat edo simple bat, laguntzen ahaltutinak Eh, oai sortzen tian eh, adibidez uh, hor badiak topanoka dantza mailan, kaute balete bai, musika badu sibe otarrak, eta bar, bon, voilà, badu projet desberdin hola batienak, eta zentako ez gynik hasten elkarte bat, uh, laguntzen tekniko teknikoki hoik, kontratien egiten, bo kaxe hoi balimati eta hola, voilà. ideia hoi zan eta hoi haipatu diagu alkartik jarraikitzen tutin uh, egitura profesional bati, e, miot, eh, aholku emaile eta hola, eta haik segiran egin dugu projekta interesgarri zela, eta bazela pada hor, askifite, langile baten ukeiteko. Eta ordein, gu, ba, ba, gu, konten gintzen, <laughs> ideiak bai, behitzinak akasta. Eta, eh, eta ordein, eh, abiatu gutuk ideia horrekin. Ea, kompaini berritza, oai bilakatu dena, uh, nula uh, egituratzen langile baten ukeiteko, uh, projet hoien laguntzeko, sorkuntza projet hoien laguntzeko. Eta zer din, guai, kumprintetio berritza deitzen dela, eta zer duk, eh, e, ekoizte etxe bat, ekoizpen etxe bat, produksione etxe bat? Bai, hoiduk, hoiduk uh, eh, produksione etxe bat, erraiten ahaliagu, salbu berrezitarzun haben sibeun, normalki produksione etxeak usin uh, eh, profesionalen tako baizik haitutuk, aldi sibeun gu batiagu profesional sumait, mena batiagu sustut uh, elkarte dinamika handia, eta amateur mundu handia, bai, barakiagu, dantza eskolak, uh, eta hor, holako projet bereziak hor uh, eta hoik nahi titiak sustengat sustut eh, voilà, hoiek behar abeiti, efen, ez titi ebortzaz ezagutzak uh, eh, administratibo ki sosgaltegiteko profesionalen lanina jazteko eta hola eta laguntzen abatuko teknikoki eta administratibo ki uh, importanta eta hola uh, hanitz izan ditin eta uh, kalitatibo ki voilà, jentek nahi dien egin indarra hortan ezagde zen, eta ez sos txerka edo pape betatzen eta jola.